Гукану далажыў пра выпадак шыковічам малодшым начальнік міліцыі. Старшыня выканкама выслухаў спакойна, як быццам нават без цікавасці. Цяжка ўздыхнуў пад канец, што толькі не валіцца на яго палыселую галаву, сім трэба займацца. Спытаў філасофскі разважліва скажи мне сезоненко кто виноваты что растуць вось такие подполковник чвэрстагоддзя прослужыў міліцыі не навучыўся з незвычайнай праніклівасцю адгадваць які адказ патрэбны начальству ў той ці іншы момант толькі з гуканам у яго гэта не выходзіла б гукана немагчыма было раскусіць. Пры суровасці на твары ён нечакана выяўляўся добрым і ласкавым, калі пачынаў нешта вырашаць. І наадварот, пры знешняй весялосці і ветлівасці аказваўся дужа круты. Сезоненко вспомніў, што сустрэў яго старшыня жартам. Але ад міліцэйскіх спраў твар яго ўсё больш і больш выцягваўся, некуды ў падброўе схаваліся зеленаватыя вочы. Спытаў ён, не ўзнімаючы галавы ад папер, Таму сезоненка пачаў манеўраваць. Усе патроху. Хто? М -м -м, школа, камсамол, мы, хто мы міліцыя я маю на ўвазе не праводзім профілактычных мер ліберальнічаем а бацькі гукан узняў галаву сезоненка у потай назваў сябе дурнем заняўся самакрытыкай чурбан а патрэбны зусім просты адказ у О бацькі гэта само сабою, першую чаргу, безумоўна, бацькі правільна. У першую чаргу згадзіўся гукан. І больш ні слова пра гэта былі другія справы. Але калі начальнік міліцыі пайшоў, семён парфянович падняўся з-за стола, на сярэдзіне кабінета смачна поцягнуўся і бадзёра прысеў разы два ўзмахваючы руками. Ён нярэдка рабіў такую размінку, але тэмп яе заўсёды залежаў ад настрою. Чым вышэй настрой, тым хутчэй рухі. Потым падышоў да акна, палюбаваўся на свае каштаны, цудоўныя каштаны. Толькі гэты аднарукі прынцыпал на злосць яму гукану шморвае лісце. Унь цэлую галіну оборваў. Двойчы ўжо яны пасварыліся з-за каштана, Але гэтаму упартаму д'яблу лепш нічога не казаць. Вось жа даў Бог намесніка. І-за яго гарой Тарасаў. Разумны ты чалавек, Сергей Сергеевич. Але не на тых людзей арыентуешся. Укан падышоў да телефона, набраў нумар сакратара гаркама. Адзін. Яны ўжо бачыліся сёння. Калі я бываю адзін, а света вось сядзець, думаем разам. Сядзім і думаем, работа стаіць, як заўсёды з гумаром, адказаў Тарасу. Ты чуў, што натварыў сын Шковіча? Чорт ведае, што міжнародны скандал. Тарасаву за дзве гадзіны працы ўжо трэці чалавек расказваў пра гэты выпадак. Скажы і ласка, якая падзея дня? І вось тут у званку гукана Ён адчуў некаторае нездаровае смакаванне факта зразумеў каб гэта быў любы малады шалапут наўрад ці надавалі б гэтаму столькі ўвагі але сын шковіча таму сакратар адказаў зноў такі з гумаром міжнародны кажаш Няўжо можа быць разрыв дыпламатычных адносін. Гука насекся, непрыязна падумаў, на жартачки збівае, выгарадзіць хоча. Ты не жартуй, факт непрыемны. А я што кажу, радасны пагражаць атамнай бомбай гасцям. Што яны падумаюць пра нас? Калі ворагі, дык яны даўно ўжо думаюць, а калі сябры, то адзін дурань не. По закону аб забароне прапаганды вайны трэба сукінага сына судзіць. Вось як! Тарасаў як бы здзівіўся. Думаю, нікога яшчэ не судзілі по гэтаму закону. Не будзем і мы шукаць у сябе падпольшчыкаў вайны. Згодзен, Вулкан сам зразумеў, што сказаў глупства. Але гэтая манера сакратара, гэты яго няўлоўны гумар злоцен. Не першы раз ужо выводзілі сямёна парфёнаюча сябе. На 10 год малодша размаўляе з ім старым чалавекам вопытным работнікам, як з малым. Хопіць гэтаму падпальшчыку 10 сутак. Няхай падмяце дорожкі ў парку, а то яны засмечаны ў цябе. Брыдка хадзіць у мяне. Всё ў мяне, а ў цябе што? зноў раздражнёна падумаў гукан і выказаў сваю думку больш катэгарычна. Няма адказнасці ў бацькоў. О, Вось гэта правільна, адгукнуўся ў слухаўку тарасаў. Бацькі ў нас выхаваннем, займаюцца мало. Шыковіч прэтэндуе на ролю выхавателя мас, а ўласнага сына распусціў. Многавата мае грошай, машына, дача. А вось гэта Тарасаву не падабалася, безумоўна, бацька адказвае. Але калі з асобных фактаў пачыналі выводзіць тэорыі, што, маўляў, усе пачварныя з'явы толькі в асяроддзі дзяцей забяспечаных бацькоў, што ва ўсім вінаваты дабрабыт. Гэта абурала Сергея Сергеевич. Выходзіць толькі ў беднасці жабрацтве можна правільна выхоўваць. Глупства. Шыковіч получае ў рэдакцыі столькі ж колькі ўсе па штатнаму распісанню, сказаў сакратар. Вулкан змаўчаў. Успомніў, як аднойчы у прыватнай гутарцы Тарасаў сказаў усё з той жа сваёй хітрынкай: « Ты ж не адмаўляешся ад ганарару за сваю кнігу, Хоць пісаў яе не ты. Цяпер Семён Парфёнович падумаў ясна: таіць за Шковіча як я не ведаў дагэтуль што яны так спаянны паспрабаваў змякчыць каб тарасаў не падумаў што ён хоча утапіць свайго сааўтара хоць безумоўна за такімі шалапутамі хіба ўсочыш добра што мае у вайну выраслі у эвакуацыі. Уведалі цану хлебу і цану копейкі. Тарасаў весело крыкнуў слухаўку: Нешта ты Семён парфёнович хістаешся сёння. То валіш усё на бацькоў, то зусім здымаеш з іх віну. Не бацькоў мы паслухаем, я уже сказаў. Сабраць по гораду ўсе падобныя факты паводзін дзяцей камуністаў. І ўсіх бацькоў, на адно з чарговых бюро гаркама. У мяне людзі. Вось і зразумей яго гэтага Тарасава. А бацькі яшчэ нічого не ведалі. Валентина Андреевна засталася на дача, а Кирыла з самай раніцы забраўся ў парт архіў. Пасля ярашавага рассказу, жаданне заняцца падпольлем разабрацца ва ўсім аб'ектыўна і напісаць дакументальную кнігу пабольшала. Быў ён часам ленаватым, часам рабіў з халадком, асабліва ў журналістыцы, але ўжо калі загараўся тэмай, то працаваў як апантаны по 16 гадзін у дзень. Працую як бальзак, жартаўліва хваліўся ён у такія моманты блізкім. Так ён працаваў апошні тыдзень. З раніцы в архіве, у другой палавіне дня ў рэдакцыі, увечары дома прыводзіў парадак тое, што ўдалося здабыць у архіве. А матэрыялаў там было непачаты край найцікавейшых дакументаў. За 16 год яны не ўсе нават сістэматызаваны. Штат архіва невялікі, а дакументаў, вагон. Начальнік стары камуніст, сыраквашка Міна Азаровіч, у мінулым дырэктар музея, больш цікавіўся архівамі грамадзянскай вайны, калі ён сам быў малады і партызаніў на палесе. Пісаў нейкія ўспаміны, Найчынная вайна ад яго была далей. Па рашэнню абкама ён разам з экспанатамі музея эвакуіраваўся ў самым пачатку яе. Лёс занёс яго ажно ў Новасібірск, дзе яму даручылі ахову эвакуіраваных з Ленінграда партыйных дакументаў. З'яўленне ў архіве пісьменніка, разварушыла маленькага сівага дзядулю. Міна Азаровичч, быццам скінуў са сваіх сямідзесяці год пару дзясяткаў. Шмат што з таго, што расказваў пра падполлі іх горада Шковіч, яму, безумоўна, было вядома, але той добры дзясятак вялікіх пытальнікаў, якія паставіў новы даследчык, запалілі старога архіварыуса. Сапраўды гэта цікава адказаць хоць на частку такіх пытанняў. Чаго варта, напрыклад, канчаткова вырашыць? Хто ж такі Савіч, якога між іншым саракважка добра ведаў. Доктар некалі перадаў музею карціну Айвазоўскага. Я начальнік архіва, шчыра памагаў шыковічу у пошуках. За першы тыдзень кирилла перачытаў гару папер, але высветліў немнога з таго, чаго не ведаў раней. расшыфраваў толькі одно склад першага падпольнага гаркама. Спіса нідзе не было, але пры дэталёвым аналізе дакументаў таго часу, і ўспамінаў удзельнікаў, напісаных неўзабаве пасля вайны, гэта ўдалося ўстанавіць. Укан у сваёй кнізе яўна наблытаў, назваў імёны людзей, якіх у той час нават не было ў горадзе. Тут яму даказаць няцяжка. Хоць увогуле чалавек ён у парты, але нічога, разбярэцца гаркам ці абкам напярэдадні разбіраючы матэрыялы партыданскай брыгады смерць фашызму з якой падпольшчыкі трымалі найбольш цесную сувязь шыковіч натрапіў на цікавы дакумент дзіўны дакумент лісток з вучнёўска шыткаў касую лінейку на ім размашыстым почеркам напісана учора пахавалі таварышаў якія загінулі ў баі за станцыю на Неудача за няўдачай. Настрой в атрадзе цяжкі, звесткі з вялікай зямлі таксама несуцяшальныя. Чым падняць настрой людзей. Сёння з'явіўся таварыш з групы НКВД. Правал у горадзе. Накрылі рацыю двух арыштавалі. Л выратаваўся выпадкова баюся за доктара яны трымалі з ім сувязь попрасі марусю каб схадзіла ў горад і ўсё не даты не подпісу что гэта пісьмо некаму ці урывак з дзённіка калі слова попрасі напісана правільна пісьмо по Але ўвогуле больш падобна на дзённікавы запіс. Магчыма, чалавек у спешцы не дапісаў ці попрасіць. Але Але гэта не галоўнае, Не гэта надзвычай зацікавіла і ўсхвалявала Шковіча. Пісьмаў падобных і дзённікаў партызанскіх ён перачытаў мноства. Адзін сказ, прымусіў яго выдзеліць гэты дакумент з усіх іншых. Баюся за доктара, яны трымалі з ім сувязь. Доктар з вялікай літары, хто ён? Гэты доктар, сапраўдны доктар, Ці гэта падпольная клічка. Каб установіць ісціну, трэба ведаць, хто і калі пісаў пісьмо, ці дзённік. Шыкоіч працаваў у сховішчы, якое змяшчалася ў склепах былога аддзялення банка. Прасторныя сухія склепы. У першы пасляваенны год камсамольцы разабралі банкаўскія руіны і са старой цэглы, На месцы трохпавярховага будынка змуравалі невялікі аднапавярховы асабняк Рэканструкцыя горада не кранула яго, бо стаяў ён у глыбіні двара пасярод квартала. Наперадзе вырас чатырохпавярховы дом. А гэты белы домік стаяў у абкружэнні таполяў. Пасаджаныя ў 45 годзе яны разрасліся ў густы цяністы сквер і ўсё навокал, засыпалі пухам кветені. Шыкові пайшоў да сыраквашкі. Праз акно ўбачыў стары ў белай кашулі сядзеў за сталом і паглыблены ў працэс творчасці, пісаў, падзіцячы высалапіўшы кончык языка. Зрэдку нешта шаптаў. Кірыла любіў назіраць людзей, калі яны заставаліся самі з сабой. Чалавек у такім стане часто ператвараецца ў дзіця, нават тады, калі заняты сур'ёзнай працай. Шкада было турбаваць гэтага добрага дзядулю. Тым больш што шыковіш за тыдзень ужо вывучыў. Раней чым дазволіць зайсці сыраквашка схаваў шуфляду свой рукапіс, быццам ёсць нешта злачыннае ў тым, што ён піша. Сустрэне нахмураны незадаволены. <laughs> так і здарылася. Што ў вас там яшчэ? буркнуў загадчык архіва, зачыняючы шуфляду на ключ. Міназарыч, скажыце, калі ласка, якая ў вас сістэма падбору дакументаў. Вось на гэтым некалькі нумароў. А ці не сказана дзе-небудзь у вопісу, хто пісаў гэты дакумент. Чаму ён трапіў у гэтую папку, а не ў якую-небудзь другую. Сыраквашка взяў папку, прачытаў напісана і лёгка свіснуў. Ён адразу зразумеў, чаму Шковіча зацікавіла гэтая маленькая паперка. Тут яна, брат, ляжала першапачаткова, тут мы яе і пакінулі. А хто яе пісаў? Гэта трэба установить. Як? Самы просты спосаб по почырку. Шукай гэты ж почырк. Шковіш спусціўся ў сховішча і перагартаў усе дакументы брыгады, перапісаныя ад рукі зводкі саў інфармбюро, загады, рапарты, радыяграмы, данясенні сувязных, баявыя лісткі, пісьмы нават інтымныя такога почерку больш не сустрэлася і он пакінуў архіў расчараваны А калі прыйшоў сёння раніцай сараквашка сустрэў яго ў скверыку у старога быў таямніча задаволены выгляд але сказаў ён толькі ў сваім кабінеце у мяне для вас ёсць падарунак чак кирилла васильевич Я здаецца, установіў, хто пісаў той дакументик. Пракоп варава, першы камісар атрада імя Чапаева. Шковіч зразумеў, што заразіў загадчыка архіва сваімі пошукамі, што сыраквашка стаў яго лепшым памочнікам. Нялёгка было ў сотні папак адшукаць другую паперку, напісаную тым жа почеркам. Мабыць, да позняй ночы сядзеў чалавек у сховішчы слепячы пры электрасвятле стомленыя слабыя вочы. Але калі Шковіч горача падзякаваў яму, Міназаровіч збянтэжыўся як дзяўчынам что вы кирилла васильевич мой абавязок агульная справа вам трэба дзякаваць что взяліся за такую працу дзіўнае пакаленне подумаў шковіч любуючыся на старога камуніста якая адданасць справе я учора ўвечары купаўся лавіў рыбу А ён вас сядзеў, шукаў, Яму <laughs> нават зрабілася некавата. Варавушыковіч помніў па кнізе гукана. Там яму адводзілася некалькі старонак як аднаму з арганізатараў партызанскага атрада імя Чапаева, які потым вырас у праслаўленую брыгаду. Это быў цікавы чалавек. Дырэктар кандытарскай фабрыкі, Ён яшчэ да акупацыі мясцовасці пайшоў у лес, стварыў атрад. Камандаванне атрадам варава пасля перадаў маёру акружэнцу, а сам застаўся камісарам. Дык вунскім звязаны гэты таямнічы доктар. Чапаюцы базіраваліся не блізка кіламетраў за 70 ад горада у клімаўскім лесе у розныя бакі па розных лініях ішлі сувязі падпольшчыкаў з партызанамі. Шыковіш з нецярплівасцю чалавека, які вось-вось дасягне мэты, пачаў праглядаць дакументы гэтай брыгады, чытаў, захапляўся. Ой. Якая крыніца сюжэтаў, якія характары вырысоўваюцца з гэтых скупых звестак пра людзей. Але дзіўна, пра сувязі з людзьмі горада часта ўспаміналася. Аднак ніводнага канкрэтнага дакумента няма, не называецца ніводнае сапраўднае імя. Пра доктара даследчык знайшоў яшчэ адзін толькі ўспамін. Цікавы і арыгінальны, у расшыфраванай запісцы ўсё той жа сувязной Марусі. Яе рукой было напісана добрый дзень тётка параска. Паведамляю, што яйкі твае 43 штукі, 4 кілаграмы парэчкі, 1 кілаграм масла, 2 літры смятаны я прадала. Узяла 180 марак. На нашы грошы гэта 1800 рублёў. Купіла сем кавалкаў мыла і три катушкі нітак. Бульбу 12 кг аддала дядзьку карнею. Ён паабяцаў пашыць табе сак. Кланяецца ён усім нашым нізка, а таксама тётка наста. Яна хворая ў яе грыжа, будуць рабіць аперацыю. Дядзька прыедзе на тым тыдні ў сераду, мяне з работы не адпускаюць да 24. -го. Цалую твоя пляменніца Маруся. Унізе гэтай пажаўцелай пакамечанай паперкі, рукой варавы напісаны спачатку лічбы: 34, 14, 82 08 37 21 42 17 9 81 93 доктор перадаў 16 чалавек вывезены за горад у сераду сустракайце ў лесе каля карнеяўкі суправаджае насця разведчыкаў расстралялі вечная слава вам дарагія мае хлопчыкі Шковіч убачыў па літарах як задрыжала рука мужнага энергічнага вынаходлівага чалавека варавы калі ён пісаў гэтыя апошнія словы што выніклі няскода вырваліся сэрца вечная слава у вам, дарагія мае хлопчыкі. Такой была барацьба, пра якую мы пачынаем забываць. Асцярожнасць, хітрыя коды, ключы да якіх наўрад хто знойдзе цяпер, і ўсё адно правалы смерці. Вораг быў таксама хітры і каварны, але нішто не магло зламаць такіх, як варава, як маруся, загінули разведчыкі. На іх месца пайшлі Маруся і Насця. Абавязкова напішу пра іх, вырашыў Шковіч, седзячы ў задуме над гэтым дакументам. Але хто яны, гэтыя дзяўчаты, жывыя ці загінулі? І хто такі доктар? Адно чапляецца за другое, але няма ні пачатку ні конца трэба шукаць аднак документы далі ў гэтым сэнсе немнога яшчэ одна записка варавы Сергей скажи камаренку гэтаму чортаваму эскулапу что калі ён не аддасць люціка участку тых нямецкіх лекарстваў якія прыслаў хірург Я яго расстраляю за невыкананне загаду. Жыла ён, індывідуаліст сукін сын лякарствы якія прыслаў хірург не доктор а хірург а словы доктор варава двойчы напісаў без двукосся а хірург узяў двукосся а калі меркаваць па ўсім іншым камісар атрада быў акуратны і даволі пісьменны чалавек Дык як гэта зразумець? Чаму ён по-рознаму пісаў падпольныя клічкі? Вельмі можа быць, што маецца на ўвазе адзін і той жа чалавек. Але доктар гэта для яго варавы, для Марусі, для вузкага кола тых, хто ведаў асабіста і трымаў сувязь з падпольшчыкам. Хірург для ўсіх других, напрыклад, для лекара атрада камарэнкі. Лякарства мог прыслаць безумоўна толькі лекар ці аптэкар. Ад доўгага чытання і напружаных думак у Шковіча заболела голова. Не, даволі дакументаў. Гэта не яго стыхія, трэба шукаць жывых чапаюцаў. Яны скажуць больш. Ён выпісаў з дакументаў дзясяткі прозвішчаў. Дзе гэтыя людзі? Варава загінуў верасні 42. Красянкоў камандзір атрада быў адкліканы ў Маскву. У папцы ёсць радыёграма цэнтральнага партызанскага штаба. Дзе ён цяпер? других чапаевцаў Ёншыковіч не ведае. Як не ведае, А гукан? Праўда, Семён Парфёнович прыйшоў туды значна пазней у пачатку 43, калі ўжо была сфармавана брыгада. Але камісар мусіць ведаць пра гэтыя сувязі, якія наладжваліся атрадамі. Ну, што склалі брыгаду. Чаму ж гукан нічога не расказаў яму? Калены працавалі разам ні пра доктара, ні пра хірурга, ні пра Марусю і нічога не напісаў у сваёй кнізе. Малазначныя факты, Можа, толькі яму Шаковічу чалавеку з фантазіі яны здаюцца цяпер незвычайнымі. А можа тады 10 год назад не пра ўсё можна было пісаць. Ва всякім разе як бы там не было, трэба трэба пачынаць з гукана. Пагутарыць шчыра па-сяброўску выказаць свае сумненні і здагадкі, попрасіць парады. Урэшце ён разумны чалавек і сам, напэўна, добра разумее, што ў кнізе яго, много недакладнасцей пробелаў і што любая добрасумленная праца цяпер пасля два з'езда партыі больш аб'ектыўна асвятліць той ці іншы бок всенароднай барацьбы з фашызмом. Будучы чалавекам нецярплівым шыковіч адразу ж з архіва накіраваўся ў гарсавета. У прыёмнай гуканы, як заўсёды было многа людзей, гарадскія работнікі. Все па неадкладных справах больше шыковіча ведалі, прывіталіся ветліва, але кожны ў душы стаіў незадавальненне яго прыходам. Пісьменнік, які дапамог гукану напісаць кніжку работнік рэдакцыі, ён меў маральнае права пайсці без чаргій. Яны не пярэчылі супраць гэтага яго права, але нікому не хацелася сядзець у прыёмнай. Шковічы меўся сходу праскочыць у кабінет, але новая сакратарка затрымала яго семёна парфёновича нарада гандлёвых работнікаў. Ух, гэтыя гандляры толькі бясконцы засядаюць, гандляваць не умеюць супраць гандляроў, якія занадта доўга радзіліся, настроены былі ўсе. Нехта прыгадаў фельетон Шковіч аб адным старшыні рай спажыў саюза. Дырэктар піўзавода пачаў падкідваць фельетаністу факты. Але кірылу гэта не цікавіла. Ён жыў вобразамі падпольшчыкаў людзьмі, якія паўсталі з дакументаў. Дзяўчо, што сядзела на варце дзвярэй, было зусім маладзенькае, новенькае. Шкоіч падумаў пра яе з непрыяззю. Прымасцілася, каб адпрацаваць свае два гады, На завод не пайшла чортава лялька. І сярдзіта спытаў, колькі іх там, каго? Таварышаў з упраўлення гандлю трое. Дык якая гэта нарада, Ідзі ты галубка спытай у мэра доўга нам чакаць. Скажы, Шковіч пытае. Пачуўшы знаёмае прозвішча, дзяўчынка з цікавасцю паглядзела на кірылу і паслухмяна нырнула ў будку. Кабінет, каб не пранікаў гук адгароджаны ад прыёмнай адмысловым збудаваннем, якое нагадвае кабіну на міжгародняй тэлефоннай станцыі. Неўзабаве один за адным усе з тоўстымі папкамі з будкі гэтай вываліліся кіраўнікі гарадскога гандлю. Следам за імі з'явіўся сам гукан, стаў у дзвярах высокі ў ботах галіфе, але ў добра скроеным пінжаку пры гальштуку. Наведвальнікі падняліся ці не думае старшыня ісці куды, Кирилла Васильевич, у тебе долгая справа, а то бач кольки народу чакая. Да я хотел пораиться по одним пытанні. Гукан бы упэўнены, что Шкович пришел за сына, хоть не разумеў, чым ён мог помагчы. Вызвалить спадары, что не его компетенция. Ага, пораиться хоча. Ну, было б несумленно ў такі час адмовіць ему сяброўскай парадзе ці прымусіць чакаць пакуль ён гукан будзе займацца справамі горада ну что ж давай заходь а прабачце таварышы звярнуўся старшыня да іншых калі ласка семён парфёнович адказаў за ўсіх один каб надаць гутарцы сяброўскай інтымны характар у Гукан сеў не за свой рабочы стол, а з краю доўгага стала для пасяджэнню. Насупраць адчыненага акна, за якім ласкава шапталіся каштаны. Яго адразу насцярожыў выгляд Шковіча, непадобны чалавек на засмучанага расстроенага бацьку. Неяк зусім інакш узрушаны, ажно вочы блішчаць. Кірыла, выцягнуў з бакавой кішэні паперкі, копіі, якія спісаў з архіўных дакументаў, разгладзіў іх на стале яшчэ нават не прысеўшы спытаў: Семён парфянович, вы добра ведалі вараву. Гукан адчуў нешта накшталт таго, што адчувае пасажыр, калі самалёт правальваецца ў паветраную яму. Што гэта ён? Заходзіць здалёк, якога того а хіба ёсць яшчэ які варава не але <laughs> прозвішча не такое ўжо рэдкае пракопа я ведаў да вайны яшчэ цікавы чалавек быў правда а Цяпер усю ўвагу гукана прыцягвалі паперкі, якія шыкоюць все яшчэ асцярожна разгладжваў. Не, гэта не старыя дакументы. Чысцюткая дабротная папера, стандартныя аркушы, на якіх пішуць у рэдакцыю. Цікавы, Ты што забыў? Я ж расказваў табе, калі ён хацеў сказаць, калі мы пісалі кнігу і чамусьці не сказалась, як ся, у вайну вы сустракаліся з ім аднойчы на пасяджэнне абкама але пасля вы былі камісарам брыгады якая вырасла з атрада чапаева у брыгаду ўвайшло чатыры атрады і спецгрупа але штаб брыгады павінен быў ведаць пра тыя сувязі якія наладжвалі атрады семён парфянович что вы можете сказать про гэтые вось документы я знайшоў их у партархіве арыгіналы напісаны варавам укан узяў паперы яны затрымцелі ў яго руцэ а хвалюецца стары адзначыў шыковіч з павагай да чалавека якого ўсхваляваў напамінак пра загінуўшага таварыша Гукан падняўся і пайшоў да рабочага стола узяў там акуляры вярнуўся сеў і доўга чытаў три кароткія запіскі хто такі ну хто такія доктор хірург маруся насця Во што мяне цікавіць. Шыковіч ішоў, збіраючыся перадаць расказ Яраша, асабліва тую частку, што тычылася Савіча, сказаць, што жывая дачка доктара. Укан адарваўся ад папер, пранікліва паглядзеў на пісьменніка праз акуляры, потым паверх іх, покачаў галавой уздыхнуў. Не помню, брат. Марусь сувязных у нас быў добры дзясятак, которые з іх. Бачыш, что я табе скажу, Кирилла Васильевич. Варава быў цікавы чалавек. Але ў яго было много дзівацтваў, не ў дакор нябожчыку. Была ў яго схільнасць да розных прыгод, часам просто такі авантурнага характару. Помню, яго на камме яшчэ прабіралі за нейкую рызыкоўную аперацыю. Ён стварыў такую заблытаную агентуру, навыдумляў столькі самадзейных кодаў і шифровак, што пасля мы не маглі разабрацца, што да чаго. І разам з тым я табе скажу, быў даверлівы як дзіця. Яго агенты потым правальвалі наших людзей. Ды да і сам ён загінуў праз гэтую сваю залішнюю даверлівасць. Хацеў прыручыць ваўка. Пайшоў на сустрэчу з начальнікам паліцыі. А той гад замест трох чалавек аховы, як дамовіліся, узяў 30 зрабіў засаду яны ўжо сышліся пачалі гутарыцца як іх абкружылі пракоп каб не трапіць у іх лапы взарваў гранату у кішэні самого на смерть начальніку паліцыі адарвала нагу у Пра гэта Шковіч ведаў і пісаў нічога новага, нічога такога зняважлівага для кагосьці гукан не сказаў. Аб'ектыўная спакойная ацэнка людзей і фактаў, якія сталі ўжо гісторыяй. Але відаць менавіта праз тое, што гукан гаварыў пра вараву пра невядомых падпольшчыкаў сувязных як пра нейкіх, далёкіх гістарычных асоб, а ён кірыла апошні тыдзень жыў з імі, як з блізкімі і дарагімі людзьмі Шковічу расхацелася расказваць пра савіча і зосю. Забіраючы ад Семёна парфёновича паперы, ён таксама ўздыхнуў. Нелёгка відаць дакапацца цяпер да ісціны. Вулкан зняў акуляры, Праціраў пальцамі вочы быццам вельмі стаміў іх, прачытаўшы тры запіскі, спытаў: Дык значыцца, сядзіш у архіве, сяджу. Такіх дробных загадак там много. І увогуле, Кирилла Васильевич, Гукан ускінуў галаву, усміхнуўся, Неўжо цябе не хвалююць, праблемы сённяшняга дня, што ты залез у склеп да сыраквашки. Такія падзеі, да з'езда ідём, ды да якога з'езда чытаеш дух займае. А гэтыя праблемы Керыла ляпнуў па згорнутых копіях, па-вашаму трэба пахаваць назаўсёды. Старшыня чамусьці адразу успомніў, пра ўчынак сыд гэтага дапытлівага даследчыка партызанскіх архіваў. Навошта чалавек прытвараецца, што яго больш за ўсё цікавіць сёння варава, доктар і справы падпольшчыкаў. Чаму пахаваць? Няхай капаюцца гісторыкі, х хлеб. А у нас с тобой даволі надённых задач. Заняўся б ты сынам лепш. Во праблема. А што з маім сынам? Як што? Ты не ведаеш? Ой-ой-ой-ой-ой, Вось табе на. Бачыш, да чаго давёў архіў дорожки у парку подмятая твой сын шикович хотел подняться и не здолеў невядомая сила притиснула его назад до кресла и он адразу зразумеў что значится подмятая дорожки у той час калі ён с чыстыми думками і імкненнями робіць святую справу то воскрашае справу герояў что закінулі за гэты вось ясны мірны дзень сын яго любимы сын учыніў нешта бруднае недастойнае у першы міг з'явілася адчуванне быццам на галаву вылілі памыі не пляснули нечым смярдзючым слізкім гідкім Укан зразумеў, што ударыў самае балючае месца. Ён не злараднічаў. У яго таксама ёсць сыны, праўда, ўжо самастойныя людзі, паспрабаваў нават змякчыць: « Але подносяць нам дзеці сурпрызы. Дзіўнае пакаленне расце. Ён падняўся і адышоў да акна, глядзеў на каштаны яшчэ нешта гаварыў шыкович не чуў следам за тым агідным адчуваннем пачала расці злосць на славіка на гукана на валю яна больш за ўсё патурала капрызам дзяцей на сябе бязвольны чалавек уласнага сына не мог выхаваць Вукан попрасіў прабачэння і сеў за рабочы стол, націснуў кнопку званка, сказаў дзяўчыне, якая з'явілася в адзін міг. Хто там па чарзе? Прасі. Шковіч падняўся і, не развітваючыся, пайшоў да дзвярэй. Заходь, Кирыла Васильевич, Я, можа, вспомню прозвішчы сувязных. Маруся кажаш, Пазваню ткачуку на штаба нашаму. На вуліцы под каштанамі Кірыла адчуў, што ударыла ў пот, Пацяклі раўчакі за каўнер залівала вочы, ніколі не было ў яго такой патлівасці. І дзень нядушны. На солнце распораз наплываюць хмаркі, ветерок. Кірыла дастаў на соўку, пачаў старанна выцірацца, нейкі прахожы з усмешкай спытаў: Парылі, товарыш. Не адразу дайшоў да сэнсу гэтых слоў, а калі дайшоў, Шковіч кінуўся прэч ад дзвярэй гарсавета, але на скрыжаванні вуліц спыніўся. Куды ісці? Нейкае своеасаблівае, бадай што незнаёмае пачуццё пацягнула ў парк. Пагляджу, Ці умееш ты хоць падмятаць сабачы сын, Рос як у Бога за пазухай, А вылупіўся на свет Божы і не можаш кроку зрабіць па-чалавечаму. Як ты глянеш мне ў вочы, я не скажу табе ні слова. Стану і буду глядзець. Падмятай, Падмятай! Коль цэнтральнага ўвахода сляпіў вочы касцёр вялікай клумбы. За ёй кветкавы дыван перарэзаны чырвонай дарожкай з цаглянай крошкі. На гэтай дарожцы бабулі чамусьці любяць катаць каляскі з дзецьмі. Магчыма, пад гэтае шарханне шын падробнай цэгле дзеці хораша спяць. Ці можа, і малых і старых ап'яняе пах кветак. Маладыя маці наадварот забіраюцца глыбей у цень ці сядзяць каля фонтана. Да глыбінь гэтага вялікага старога парку гарадскія ўлады ніяк не дабяруцца. Іх за гэта крытыкавалі. Ашыковіч заўсёды лічыў, што так лепш пачнуць добра ўпарадкаваць, сапсуюць усю дзікую непаўторную прыгажосць. Ён асабліва любіў глухія куткі за сажалкай. Але наўрад ці будуць падмятаць там. Таму ён спачатку абышоўся дарожкі паблізу ў культурнай частцы парку гулялі дзеці драмалі на лавачках з газетамі на каленях пенсіянеры маладыя мамы чыталі тоўстыя раманы бабулі вязалі шарсцяныя чулкі дзіўна хвіліны ўтрапення разгубленасці мінулі і ён усё востра прыкмячаў усё фіксаваў у памяці нават злосць знікла з'явілася нешта зусім іншае. Хацелася сустрэць сына і расла боясь гэтай сустрэчы. На вузкім мосце церазроў ён спыніўся, падумаў, што ну што было б, каб з такой вышыні скочыць у зялёную ваду сажалкі. Дзецьмяна адлюстроўваюцца неба і старыя дрэвы, парэнчы моста і горда, выгнутыя шыі лебедзяў. Шковіч любіў глядзець з вышыні на гэтых дзіўных птушак. Якая пастава плывуць, Не варухнуць ніводнай пер'інай, як мармуровыя. Гэтая іх паважнасць часта супакоймала, але сёння не, Усхваляванасць расла і боясь. Ён амаль прымусіў сябе пайсці далей па густа зацененай дарожцы. Толькі абышоўшы гэтую палавіну парку і не сустрэўшы нікога акрамя дзвюх пар закаханых студэнтаў, Шковіч з палёгкай уздыхнуў. Зразумеў, недарэчна шукаць сына тут і добра, добра, што ён не ўбачыў славіка з мятлой у руках пад вартай міліцыянера. Цяжка ўявіць, якое ўражанне гэта магло б зрабіць на яго. Ды на таго ж лапута таксама. Невядома, ці ўдалося б яму стрымацца і нічога не сказаць нельга нарэшце рабіць зары што славіка трагедыю зарабіў зарабіў няхай панясе кару что ён аднак натварыў у рэдакцыі напэўна ведаюць у новым будынку трымаўся халадок і панавала цішыня нават не чуваць было звыклага стуку машынкі на бухгалтары, машыністкі, кур'еры абедалі, як ніхто дакладна ў пэўны час. Але ў гэты летні дзень нават сакратары рэдакцыі не заседжваліся ў кабінетах. Калі толькі рабілася газета. Шыкоіш падняўся на другі паверх, заглянуў прыёмную рэдактара у кабінет намесніка, пуста. Зайшоў свой пакой, загадчык аддзела таксама відаць обедаў. На яго стале ляжаў рукапіс. Рецензія на прэм'еру абласного тэатра, якая адбылася месяцы два назад. Новы спектакль. Кірыла злосна закрэсліў гэты недарэчны загаловак і пачаў правіць тэкст, Хоць гэта была зусім не яго работа. Не пакідаў жывога месца. Работа захапіла, замест правільнай или прэснай жвачкі выходзіла жывое, дасціпнае, едкае слово пра няўдалы спектакль. Ён быў добры чалавек. Да таго ж ведаў, як нялёгка даецца ў мастацтве ўдача. Ніхто не ставіць сабе за мэту зрабіць дрэнна. Ён не любіў пісаць, адмоўныя рэцэнзіі. І ненавідзеў людзей, якія радаваліся неўдачы ў другіх, смакавалі правалы спектакляў і кніг. А тут раптам, забыўшыся на ўласныя перакананні, пісаў надзвычай бязлітасны водгук і можа упершыню рабіў гэта задавальненнем У дзверы заглянуў Адам рагойша, загадчык прамысловага аддзела, нізенькі чалавек з мясістым носам шырокім і лбом і дзіўнай лысінай, звужанай наперадзе і шырокай на макаўцы. Зверху гэтая лысіна нагадвала па форме паружовасці чырву. Ты тут? — спытаў рагойша, уваходзячы. Не, мяне няма. Шковіч не любіў гэтага чалавека, не любіў за яго зайздроснасць. Рагойша зайздросціў усім. Яму Шковічу за тое, што ён мае права не сядзець у рэдакцыі, пісаць нарысы фельетоны дома, ды яшчэ на дачы. Дай мне такія умовы і я напішу не горш, кожны напіша. Зайздросціў загадчыку сельгас аддзела лапіцкаму, што ў таго, пяцёра дзяцей, а ён рагойша, бездзетны, прыдзірлівы, як следча аглядаў кожную новую сукенку і кофтачку карэктаркі маі гутар, падазрона шаптаў: адкуль гэта яна бярэ за свой заробак. Яго чамусьці многія баяліся, нават рэдактор. Рагойша нямало пастараўся, каб нагнаць страху і нашыковіча. Кірыла неяк у кампаніі пагразіўся, што зробіць рагойшу персанажам сатырычнай аповесці. Нават прозвішча не зменіць. Рагойшу гэта перадалі, і з таго часу ён пачаў шукаць дружбы. Непрыязны адказ на недарэчныя, пытанне сваё рагой, що прыняў як жарт, засмяяўся, сеўшы насупраць, глянуў рукапіс, які праіў шыковіш здзіўлена свіснуў: Вось аўтара гэтага сапраўды няма, ні рожак, ні ножак не засталося. Хто пісаў? Я сам сябе так правіш, шчыра здзівіўся рагойша ну здорово и пожартаваў толстой только не леў але відаць усумніўшыся поцягнуўся до да перагорнутых выпраўленых сторонок каб глянуть на тытульную кирилла прыціснуў сторонки локцем Аўтарам рэцэнзіі была супрацоўніца рэдакцыі, да якой рагойша ставіўся не надта прыязна. І Шкоюч не хацеў даваць яму лішні козар супраць гэтай жанчыны. Рука рагойшы застыла на стале, пальцы ляглі на рукапіс, пасінела ружовая піка лысіны. Абразіўся чалавек, што Шковіч, не жадаючы паказаць рукапіс, як бы выказвае яму недавер але рагой що знайшоў выйсце з няёмкага становішча у левой руцэ ён трымаў кніжку і тут жа паклаў яе на стол это была аповесь шыковіча што нядаўна выйшла з друку Кірылу здзівіла такая неспадзяванка. Ён адарваўся ад рукапісу і пільна паглядзеў лупаты, як у хворага на зоб вочы рагойшы. Вочы былі холодныя, а твар разрыхліўся ад усмешкі. Вось купіў. Надпішы на памяць, сам не здагадаешся падараваць. Кірыла ведаў, што ў дадатак да ўсіх іншых сваіх якасцей загадчык прамысловага аддзела яшчэ і скупы, кнігі купляе рэдка а таму той факт што ён купіў яго аповесць прыемна ўразіў і нават закрануў аўтарскае самалюбства кирилла адразу падабрэў узяў кніжку задумаўся што напісаць каб не шаблонная колькі ганарару адхапіў три но ну, новые Уго куды ты дзяваць іх будзеш <coughs> куды палавіну табе аддам і дзіўна ты здавалася б зусім невінны жарт пакрыўдзіў рагойшу яно схапіўся з крэсла тоўсты нос яго і вушы пабурэлі злосна кінуў сынку свайму аддай яму на рэстараны трэба не мы не абразіла і не пакрыўдзіла гэта шыковіча неяк балючаў калола. Ён раптам зразумеў, што зайздросны крывадушны чалавек гэты зайшоў зусім не за тым, каб атрымаць аўтограф, што ў душы ён радуецца непрыемнасці са славікам. Абурэнне яго было дзіўнае, ціхае. Няхай бы ён лепш закрычаў, вылаяўся. Пры сваёй флегматычнасці ён зрэдку такі узрываўся і мог моцна крычаць. Это ў рэдакцыі ведалі. Дык не ж. Ён зрабіў нешта зусім нечаканай для самога сябе і для рагойшы для ўсіх. Спакойна ўстаў з-за стола, подышоў да загадчыка аддзела, узяў за каўнер паласатага пінжака, подвёў яго страшэнна шаломленага да дзвярэй, ударам нагі шырока адчыніў іх і выкінуў рагойшу ў калідор як непатрэбную рэч. Зачыніў дзверы і зноў-такі даволі спакойна вярнуўся да стола ціхае кіпенне ўсярэдзіне пачало хутка ўтаймоўвацца. Прыгадаўшы, які ўрагойшы зрабіўся твар, калі ён узяў яго за каўнер Кірыла, нават засмяяўся. Хутка яго паклікалі да рэдактара. У доўгім і вузкім кабінеце акрамя рэдактара сядзеў дырэктор дырэктар тэлестудыі Алексей Тукала. Стары прыятель Шковіча некалі разам пачыналі пісаць, разам працавалі много год. Кірылаў зрадаваўся, што размова будзе не адзін на адзін і што нарэшце ён зможа высветліць віну сына. Тукала, напэўна ж, усё ведае. Шыковіч, як звычайна весело прывітаўся, але тое, што Алексей, процягваючы руку афіцыйна ветліва прыўзняўся насцярожила яго Няўжо алёша тукала падкрэслівае дыстанцыю паміж сабой і ім шыковічам смешна не таму што сумеўся а знарок каб паглядзець што ж будзе далей кирилла напусціў на сябе выгляд вінаватага не павітаўся з рэдактарам за руку ціха сеў насупраць тукалы панурыў галаву Вось я карайце але бачыў што і дырэктар студыі рэдактар разглядаюць яго з павышанай цікавасцю Алёшу ўразіла моя новая якасць уменне выкідваць з кабінета дурню подумаў весела жывіцкі, прынцыповы кіраўнік і ўвогуле добрай душы чалавек. Ён цаніў людзей, якія ўмеюць пісаць, абараняў кожнага здольнага журналіста. Шыковічам жа просто ганарыўся. Не кожная газета мае такога нарысіста і фельетаніста. Ніколі в адносінах да яго не выяўляў сваю рэдактарскую ўладу. Таму і размову гэтую яму пачаць было нялёгка кирилла васильевич скажи калі ласка что у вас отбылося рагойша тут так крычаўся до сардэчнага прыступу лекара выклікалі заявіў что пойдзе ў гаркам няхай ідзе мяккасці асцярожнасць з якой жывіцкі пачаў сваю прамову адразу зрабілі кирылу сур'ёзным і злосным то злосным нарагойшу. Дзіўна, да слоў рэдактара ён не адчуваў гэтай злосці. Не, ты чакай. З крыку рагойшы я нічога не зразумеў, растлумач ты хоць, што ў вас адбылося, нічога не адбылося. Ён попракнуў мяне за сына. Я не ведаю яшчэ, што там натварыў мой сын, але калоть мне вочы сынам я нікому не дазволіў папярэдзіў ён чамусьці звяртаючыся да тукалы то як быў здрыгнуў зняў галаву ад паперы на якой рысаваў тоўстым сінім алоўкам кароткіх смешных чалавечкаў пільна паглядзеў на шыковіча праз вялікія люстраныя акуляры у якіх адбіваліся вокны і дрэвы на вуліцы сказаў але на куралесіў твой уладіслав что ён зрабіў напіўся прыставаў да ангельскіх турыстаў чаго ты лезеш да чужаземцаў что табе трэба ад іх раскрычаўся што скіне на ангельшчыну бомбу скажи калі ласка камандуючы ракетнымі войскамі абурана перасмыкнул тукала плячамі усяго у мімаволі вырвалася ў кірылы, бо сапраўды ён адчуў палёгку, даведаўшыся дакладна, што ўчыніў сын. Усяго! Тукалу падхапіўся, загрымеўшы крэслам, абурана кінуў аловак, і шасціграннік пакаціўся па доўгім стале з дробным стукам, але не ўпаў на падлогу, спыніўся на самым краі. Усяго! Ты чуў? Станіслав Іванович, з яго гэтага мало. Табе хацелася, каб ён перавярнуў рэстаран да гары нагамі, ці забіў каго? Шкоюча на пачатку мала закрануў крык тукалы. Ён прасачыў, як каціўся аловак і сур'ёзна зацікавіўся, якая перашкода спыніла яго на самым краі стала, сказаў лагодна: « Не крычы, Алексей але той ужо ўзрушана хадзіў па гем... але той ужо ўзрушана хадзіў па кабінеце зняўшы акуляры Мабыць баяўся што яны зваляцца і размахваючы імі усяго Вось так мы выхоўваем моладзь пішам адно шумім пра высокія матэрыі а ўласныя дзеці у гэты міг Мабыць, ад тукалавых крокаў аловак зваліўся. Шыковіч перавёў позірк на свайго угневанага сябра, На яго маладжавы заўсёды, як бы загарэлы хударлявы твар з радзімай плямкай на левай шчацэ, на прыгожую кучаравую шавелюру потым глянуў на рэдактара, які слухаў сумным і збянтэжаным выразам на змораным твары, убачыў яго парадзелыя светлыя валасы, вялікія залысіны і чамусьці ўспомніў, што ўсе яны равеснікі. Рэдактар на нават на год маладзейшы. Але лепш за ўсіх выглядае тукала здаецца якім быў гадоў 20 назад такім і застаўся нават ніводнай сівай павуцінкі ў валасах падумаў непрыязна умее сябе берагчы чорт атукала ўсё больш разыходзіўся канешне калі бацька будзе выкідваць з кабінета людзей то сыну то ёсць <laughs> каго ўзяць прыклад калі бацька сабе дазваляе рэдактар зморшчыўся быццам яму наступілі на мазолі попрасіў алексей рыгорович паговорым спокойно тукала на момант асекся шыкоюч глядзеў на яго цяпер так быццам не пазнаваў старога сябра з якім з'еў не адзін пут солі а сказаў з глыбока затоенай іроніяй. Значыцца, ты, Алёша, рашыў навучыць мяне, як выхоўваць дзяцей? Давай, давай! Это быў тонкі намёк на тое, што тукала некалі пакінуў першую жонку з дзіцем. Ён зразумеў гэты намёк і закіпеў яшчэ горш, але голас панізіўся. Я не думаю цябе вучыць. Але калі ты лічыш, што з цябе мала таго, што зрабіў твой сын, то з мяне гэтага вось так. Ён правёў далоней па шы, я не буду трымаць у сябе, хуліганаў о восену что нарэшце шыкоіч усё стало ясно тукалу цяжка было паведаміць аб рашэнні звольніць славіка а таму ён гэтак і нерваваўся баязлівец атрымаў цёплую пасаду і забывае што ёсць звычайныя чалавечыя адносіны раптам стала шкада у сына. Нельга караць двойчы за адну і тую ж віну. Знявага датукала, расла як снежны камяк. Керыла адчуў нават страх не сарвацца б зноў, падняўся, засунуў руки ў кішэні, ступіў бліжэй да рэдактара ад яго спакой. Страхуешся! спытаў знешне спакойна, але з'едліва мне няма чаго страхавацца ужо без нервовасці паважна адказаў тукала надзеючы акуляры лягчэй за ўсё выкінуць чалавека з калектыву уздыхнуў жывіцкі ніколі не спяшайся а што яму да чалавека няхай пра такога чалавека падумае ў першую чаргу бацька Э, калі бацька апраўдывае, калі бацька паказвае прыклад, а потым ходзіць прасіць за сына, шукае яму цёплага месца. Гэта быў подлы удар. Шковіча перасмыкнула ўсяго. Ён не верыў сваім вашам. Няўжо гэта кажа Алёша тукала, якога яшчэ тыдзень назад ён запрашаў да сябе ў госці. Слізнёк. Холодная разважлівая злосць апанавала кірылу. Цяпер ён рабіў усё свядома з разлікам, сумумна паківаў галавой столькі год я с тобой сябраваў і не ведаў что ты такая дрэнь ж як тукала зноў подскочыў чуеце станіслав иванович хлопцы як вам мне сорамно паспрабаваў прымірыць редактор и Цяпер разумею, што зусім не зусім таго, каго трэба, Я выкіну за дзверы. Вось каго трэба і не за дзверы. За окно. Дазволь, Станіслав Иванович, і Кирыла пайшоў, каб абысці доўгі стол, стукала хутка адступіў за рэдактарскі стол спалатнел і стаў побач жывіцкім які таксама насцярожана падняўся шыковічу стала смешна ён дайшоў до краю стола хмыкнуў накіраваўся до выхаду калі дзверы за ім зачыніліся тукала выхапіў хусцінку і пачаў выціраць у спацелыя руки і лоб ты бачыў а зазнаўся, напісаў дзве бездарныя кніжачкі і гэтак зазнаўся. О, як псуе слава! Жах! Жывіцкі засмяяўся. Не разумеючы прычыны яго смеху, тукала пачаў развіваць цэлую тэорыю наконт славы і зазнайства.